E deixa o tempo ver o nosso amor é puro, sempre vai durar. Não penso em te perder, nem penso em te deixar. A chama da paixão está em seu olhar Ora, bora, Goiânia! Oi, oi, oi! Mãozinha pra cima, né? Vamos lá, gente! Foi tudo como eu sonhei Ter você nos meus braços, pequena Te desejei Eu vim crescer um amor quem ama se entrega e aceita o que vier. Eu nunca mais vou deixar me apequenar. Os apaixonados, vem! Beija tua boca doce como mel. Sente teu caminho é me encontrar no céu. Usa teus encantos pra me conquistar. E desse tempo ver, ver o que vai dar amor é puro, sempre vai durar Não pense em te perder, pense em te deixar Tá frio, o sol tão claro e eu a te amar E deixa o tempo ver, ver no que vai dar O nosso amor é puro, sempre vai durar Não pense em te perder, nem pense em te deixar A chama da paixão está em seu olhar Detonaldo, vem! Beija tua boca, doce como meu Sente teu carinho, é me encontrar no céu Usa teus encantos pra me conquistar E deixa o tempo ver, ver o que vai dar O nosso amor é puro, sempre vai durar Não pense em te perder, penso em te deixar não pare eu a te amar E deixe tempo ver, ver o que vai dar O nosso amor é puro, sempre vai durar Não pense em te perder, nem pense em te deixar A chama da paixão, só você, já quero ouvir, vem E deixe tempo O nosso amor Lindo, tá frio, céu, não pare eu a te amar e desse tempo ver, ver o que vai dar O nosso amor é puro, sempre vai durar Não pense em te perder, nem pense em te deixar A chama da paixão está em seu olhar Boa noite, Goiânia! Boa noite, galera! Ó, oh. rapaz, tá até difícil falar, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Hoje a gente está realizando um sonho na nossa vida, que é gravar esse DVD. Isso aí. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Não vou falar muito, senão eu vou chorar. Bora cantar! Bora! Deixa de conversa.